Знаємо? Тоді скажи, ти б зважився через мене на щось ну, неймовірне. Ти вже колись запитувала. На що? В його словах було чути непевність. Ну, на вбивство, на крадіжку, велику крадіжку. Так запитувати не можна. Чому? Тому. А Василь Васильович зважився б? Тепер задумалася вона. Мабуть, вперше перед нею постало таке запитання. Вона аж здивувалася, що ніколи раніше про це не думала. Він би зробив для мене все, що в людських силах. Це не те ти запитувала про інше. Ти знову викрутився. Сергій образився. Ти вчиняєш мені справжні допити. Чому? Скажи? Уже шкодуєш? Я хочу, щоб ти знав. Тобі зі мною буде важко. Ні, не тільки через це. Вона задумалася. Вона відчувала, що кохає Сергія все палкіше й палкіше, але щось у ній і поставало проти нього. Хотілося зробити йому боляче, боляче по-справжньому. І не вмирала у ній та думка, що народилася, коли дивилася на кущі та дерева на протилежному березі. Іноді мені здається, що я знаю тебе а потім подумаю і бачу, що не зовсім знаю. І хочеться мені, так хочеться пірнути в твої думки, в твою душу, твоїми очима поглянути на світ. Але це, мабуть, неможливо, в принципі. Вчені кажуть, щоб пізнати світ, треба подивитися на нього із середини і ззовні. По-моєму, людські світи теж чимось подібні. Їх не можна побачити одразу з двох площин. Тоді працювати в інституті психології пожартував Сергій. Але його очі були холодні, такі холодні, що їй стало страшно. Уже винуватила себе, що так охолодила їх. Пробач. Пробач, любий, вона обняла його. Я сама не знаю, що зі мною робиться. Я не хочу цих запитань, але мені страшно. Чого? Коли б усі так боялися? Вона пильно подивилася на нього. Його обличчя тонуло в сутінках, але вона здогадалася, що він почервонів. Я не те, що боюся. Але іноді як стану думати. Про що ж ти думаєш? спитав він спочутливо, але й трохи іронічно. Про все. От хоч і таке. До мене жили мільярди жінок, всіляких, і я серед них тисячі людських світів і ще один. Для чого? Для кохання? Але воно найнетривкіше в світі. Воно є і його немає. А може, саме через те, що воно таке, що про нього ніхто нічого не знає, ми всі існуємо і існує світ. Кажуть, що воно найбільше щастя а я така нещасна. Нещасна в щасті. Чого так скажи? Для кого ми кохаємо? Я для тебе, тільки для тебе, сказав він чи то жагуче, чи то проникливо. Боже мій. Яке щастя, яке щастя, що я зустріла тебе. Я мучуся і живу.